Lehenik, eh, Akitania poatu sarant limuzen eskualdeari interesatu eintzin, Frantziako estatuari doakionez ikuspegi orokor bat, ipatzen dugu, eh? Front, Front alerdiaren gorakada, da, amairu eskualdeetarik seietan lehen agertu da, abstentzioa euneko berrogoita bederatzikoa da, beraz, zer irakurri eguzki urteaga, jendeak efenari eman diola bi partidismoaz aspertonotik, edo zinez identifikatzen dira eskuin muturreko alerdiari. Bizkoi muturraren gorakada eh, agerikoa zen batez ere 2012ko mm, hauteskunde presidenzialez geroztik, eta ikusi da geroztik bai hauteskunde europearretan, baita azken hauteskunde kantonal eta municipaletan, gorakada hori konfirmatu dela, eh, lortu du Marin Lopenek ba, hauteslego berri batzuetara eh, iristea, e, geografikoki ere ikusten da, azken finean, ba, historikoak eta bere feudoak ez ziren beste eremu batzuk ere ikutzen dituela, besteak beste ba e, e, Frantziako e, kostalde Atlantiko hori, eh, aski ikustea besteak beste hauteskunde hauetan adibidez, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Bretania zenako emaitzak lortu dituak eta argi dagoena da batez ere Nordpat Kale eta Paka eh, zonaldeetan uneko 40 gainditu egiten duela eta horrek agerian uzten du Frente Nazionala eh, sustaitua dela, sendotua dela, eta eh, hainbat eh, hauteslerentzat ba, alternativa bezala agertzen dela, eta ez gaude gehiago azken zinean bi koalizio nagusien eh, aintzinean, bezik eta tripartidismo baten aurrean gaude mailagundi batean, hori ikusten da Frantziako amairu eh, eskualdeetan, e, tendentzia hundiagoa alatxikiagoarekin, mirrata guziz ere horrek ere du, ba, paisaia politikoa ber konfiguratzen ari dela, berregituratzen ari dela, eta e, Frente Nazionala modu luzaroan e, implantatu dela. Pentsa ditaike, Parisiko atentatuek e, ondorio tipi bat dutela, nahiz eta ipatzen duzun ez, zer e, garapen ukanduen efenak e, azken urteetan? Bai, argi dagoena da, tendentzia batzuk areagotu dituela, Eh, atentatuiek izan aurretik, sondeoak, jadanik, eh, Frente Nacionalari, euneko hogeita seia emaiten zioten, eta atentatuak suertatuta gero, ba, laupundu irabazi zituen, ba, eh, sondeo ezberdinetan. Arrek da, atentatuiek, ba, eh, eh, Frente Nazionalak bere dituen hainbat tematika eh, maigainean ezarri dituela, eh, besteak beste, seguritatearena, imigrazioarena, eh, eta... Eh, islamarena, maila batean, eta eh, horrek mesede egin dio Frente Nazionalari, are eta gehiago kontutan izanik, atentatu dien ostean, gainontzeko alderdiak, e, alegia e, eta baita alderri sozialistak ere, hainbat tematika eta proposamen bere egin dituela, Azkide guztea e, François Hollandek zeranako diskurtsua egin zuen kongresuaren aintzinean, non agerizen, ba, tematika sekuritarioak bere egin zitura eta horrek eh, daukan ondorioa da azken finean tematiko ba, debate publikoaren erdian ezartzeaz gain legitimatu egiten dituela eta eh, horrek eragindu ba hainbat eh, hauteslek ez zutela inungo reparorik izan Frente Nacionalaren alde bozkatzeko. E, ginen gira berriz nazional mailarat, istantian estatu mailarat, baina lehenik Akitania poatu saganta limuzen eskualdean, alen juzeten lista sozialista uste, uste baino aizeago nagusitu da euneko goita amikakako bostarekin, eta zentru, edo eskuin zentroko e, Virginik Almeltz bigarren ogoita akotxo txorzi, Frente Nazionala irugarren ogoita bikako bat. Eskualde hortan, aldaketa gutie, naiz eta sondaiek tinkien meiten zuten sozialistak eta eskuin zentroaren artean. Bai, eta bataz ere kontutan izanik, eh, bigarren itzuliaren eh, arabera ezkerrak eh, boto erresarba gehiago dituela, E, hori izan zen diferentzia nagusietariko bat, alegia zentro eskuinak erabaki zuen lehen itzulitik batzea, horrek daukan abantailetariko bat da, horrek aukera meiten duela nahiko gora situatzea, oroar ba, lehen uh, itzulian, baina inkomendentea da, bigarren itzulian, boto reserva gutxi badirela. Eta zentzu horretan, kontutan izanei Frente Nazionala mantendu ingo dela, ba, eh, triangular bat izango da, eta alderri sozialistak ikusirik, bai Europa Ekologik eta bai gosek zenbat e, eh, boz lortu dituzten, ba, aukera e, haundiak dituela, ba, mantentzeko eskualde hori, Eh, horrek usi da azken binean zer traktazioak eta negoziaketak diren, kontutan izanik, aspaldiko hilabete eta errangu duke azken bi urteetan, E, eh, alderri sozialistak bere aliatu historikoekin dituen harremanak e, aski kaltetuak direla eta ez direla e, osonak, alata ere atzo aratzeko debatean, e, Franz Juan izan dako debatean, jadanik e, ikusi zen, ba, Europeko logiko e, kandidatura prestela negoziatzeko, ba, e, bi zerrendak fusionatu dezaten, gogoratu behar da, zerrendak fusionatu alizateko gutxienez eguneko bosta lortu behar dutela, eta hori da Europeko logiren kasua, eta e, Alain ere hainbat keinu egin ditu bere aliatuei, beraz posibleena litzateke alde batetik bi zerrenda horiek fusionatu ezaten, eta ondoren ezkerreko e, e, alderdiek eta hautagaiek ba guzeren zerrendaren alde bozkatu dezaten eta probabilitateak baditu azken finean ba bere eserlekoa mantentzeko. Eguzki urteaga eustean eh, eh, aipatzen ginuen alen juzetek egin dituela keinu batzu, bere ezker alderat, e, ekologisten alderat gehien bat, baina ikusi zemaitzak lohtu dituen eta jadanik lehen itzuritik aitzinean dela, badia zinez beste ezkerriko alderdien beharrik? Eh, ekologisten beharra bai, eh, eta gero ikusiko da frondo egosiei dago kionez, eh, dirudinez ez du uneko bosteko langa gainditzen, torrak suposatzen du zarrendeak ezin dutela fusionatu, eta atzo dartinolek berak erraiten zuen, ba hori e, kalte gardia izango zela ezkerraren zat, ba, batez ere frondo egoseko ordezareik etzelako izango maioria regionalean. Ehm, Alata guzti ere, komeni zaio, eh, ba, eh, alain guzieti, ba, ekologisten, ba, besa ere edukitzea, ba, eh, nahiko zahal bat edukitzeko, naiz eta, eskutin onbuduak e, eh, duen, bigarren nitzulia naiz eta ez maioria absolutua izan, lehen posizioan iristen den zerrendak, eh, esarrekoen emeko eh, hogeita bosta, alegia e, laurdena eskuratuko luke, eta horrek gehiengoa eta maioria bat emango lioke. Nia dozen kasutan, kontutan izan behar da, hautezkunde regionalak horiek eta gero, bine eta mazazian hautezkunde presidenzialak datu zela, eta alderri sozialistari ezinbestekoa zaiola, ekologi ekologistekin ba, aliantza bat eh, lortu alizatea, ez berra da lehen intzuliako, baina bai bigarren intzuliako, eta orduan eh, perspektiba horretan e, eh, komeniza jo alik majoria zabalena lortzea. Departamentuko emaitzetan, eta mm, François Baiguren sutengoa bazuen Virginik Almeltzek, eta oartzen gira ala ere, departamentu mailan ere, alen juzetek emaitza hona duela? Bai, hori da, bai, ikusten da bai eh, departamentoan, eta bai Iparra Euskal Herrian ere, zeren eh, Ipar Euskal Herrian, ba, alderri sozialista eta e, eh, radikal sozialistak iristen dira lehen e, posizioan, e, euneko iruko magoitasi ere irabazia egiten dute, eta aldiz, Eh, eskuina eta zentro eskuinaren eh, artean, hor bai, ba, boto pilaketa ez da behar bezala egin, gogoratu behar da, 2000 marrean modu separatuan orkestu zirela eh, eta Modem, eta bien artean eneko oita genditu egin zutela, eta kasu honetan e, e, e, Le Republiken UDI gri modemak eneko oita ber, eta bost lortu egiten duela. Horrek arra nahi du eneko zazpiko boto galera izan dela e, bi hauteskunde horien artean, eta horrek agerian uzten duak gian, ba, hautez lego zentrista batzuk ez dutela nahi eta nahi ez, ba, e, zerrenda e, eskubiko zerrendaren alde bozkatu, batez ere Ipar Euskal Herrian, non e, modemeak eta zentro eskuinak baduen indarra Efenaren gurakada ala ere eh, Ipar Euskal Herrian amaseik akotx batekoa da, euneko amaseik akotx batekoa, eta ez gurakada baina emaitza, eta beriziki lapurdiko kantoramenduetan, boz batzu, preseskia ipatzen zinuen bildu ditu urtik ere Efenak? Em, bai, argitena da, hor bada, em, komposizio soziologikoan, bada, laketa bat, lehen frenten bat, ez bozkatzen zioten, gizonezkoak ziren, eh, adin batzutenak, e, ikasketa maila apalaikoak, eta eh, iria undietako hauzo eh, e, txiroetan bizi ziren eh, hautesleak ziren. Gaur egun ikusten ari gira, azken finean, eh, Frente Nazionalen aldeko boska zabaltzen ari dela, edatzen ari dela, ikusten da emaitza gerozta hobeak lortzen dituela emakumeen baitan, langile... Eh, enplegatuen artean ere geroz eta indargiago duela, prekarioak diren e, ba, pertsonen artean ere bai, eta baita herri txiki eta ertainetan geroz eta emaitza hobeagoak lortu egiten dituela. Eta horren adierazgarria da, bestak beste, iparraldean lortzen dituen e, emaitzak, e, ez bakarrik kostaldean, bezik eta e, barnekaldean ere ikusi zen azken hauteskunde municipal eta e, departamentaletan nola lortzen zuen zona periurbanoetan eta baita kasu batzutan herri txiki batzutan euneko amarra, euneko amabosta ere gainditu egiten zuela, eta ikusten da, hautezkunde, hautezkunde, naiz eta eh, ba, jokoan diren gaiak ez eh, berak izan, naiz eta instituzioen eskumenak ezberdinak izan, ba, Frente Nazionala lortzen ari da, pixkanaka zen baita Iparra Euskal Darrian ere, eta lehen raiten duen bezala, ikusten baditugu ditugu adibidez, ba, Bretañan ere zelonako emaitzak lortzen dituen, eguneko emezortzia lortu egiten ditu Bretañan. Alegia, hor bada, benetako implantazio bat, sustraitze prozesu bat, eta serioski hartzeko kontua da, baita hiper Euskal Herrian ere. E, horren, agazoin bat, eh, aipatu zu eh, langile klase bat ere ari dela fronazionalari lotzen, ez da, ere, ezker galdean, ez dela alternatiba azkarrik eh, agertzen, eh, eh ez autoskunde? Bai, hor, eh, hainbat ikarketa eginak izan dira, erakusten dutenak e, krisi ekonomikoak, langabeziak eta austeritate politikak eh, harreman zuzena dutela Frente Nazionalaren gorakada egin. Hor, egin zuten ikarketa bat, dula bi urte, e, non azartzen zituzten, amar mila biztanletik gorako e, e bederatzi mila e, herrietan, e, zer noako lotura bazen, langabeziaren gorakada eta Frente gorakada gorakadaen artean. Horrek usten da korrelazioa erabateko dela. Alegia, zonaldeetan non langabezia altua den, Frente Nazionala ere altua da. Eta zonaldeetan non e, langabezia gehien igo den, ba hortan gertatzen da Frente Nazionalaren gorakadeerik handiena. Eta argi dena da, Eh, gaur egun ez da ikusten ezkerraren aldetik benetako e, alternatiba bat. Aski da ikustea, eh, ba, e, François Hollandeen e, lehen dakaritzapean zerronako politika sozioekonomikoak ere diren eta batez ere Manuel Valls lehen ministroa izendatua izan denetik hor zentro edo baita kasu batzutan zentro eskuineko politikoak martxan jarri izan dira. Horrek dakar ba, jende prekarioak, langabe zian direnak, edota langileak eta enplegatuak, pixka bat, sentitzen direla, eh, abandonatuak, inungo eskaintza politikorik gabe, eta ez dut ikusten nork, edo zein alderdik defendatuko lituzken bere, eh, bere interesak eta bere baloreak. Eta zentzu horretan, gaur egun eh, langileriaren lehen alderdia, Frente Nazionala da, eh, uneko borroita bostak, bozkatzen du Frente Nazionalen alde. Eh, horrek eh, mutazio bat erakusten du, eta nek nuke benetako ustura gertatzen da miliatzen dela horita iruan, eh, ba, gara hartan e, François Mitterranden gobernuak rigorearen ba, biurgune hartzen duenetik, eta hortik hasten da aldarri sozialista eta ezkerra oroar ba, langileriaren sustengoa galtzen. Eta kasu honetan, tendentzia horiek areagotu egin dira, konfirmatu egin dira, eta argitena da, ezkerrak badura, e, benetako arazo bat, alde, batetik, ez duelako benetako e, eskaintza politiko esanguratsu eta erakargarrik eta beste aldetik ikusten delako modu argian, ba, bere hautezlego tradizionala, legia langilek eta enplegatuek osatzen dutenak, ba, bere gandik urrundu egin direla. Eh, Akitania mega eskualde hortan eta zer egan abstentzioa euniko berrogoita bederatzikoa izan da, Frantzia mailan ere orokorkin naski, eta eh, biherren itzulia kari horrek eh, eragin batuk egiten aldu? Eh, kasu honetan, duela bost urte baino abstentzioa palagoa izan da. Mm. Duela bost urte, nuko berroi ingurukoa izan zen, kasu honetan ba, gutxitu eginda, horrek eragusten du, hautezlegoaren mobilizazioa haundixiagoa bat izan dela, baina lata ere, bi hautesletik bat etxean gelditu dira, eta orduan, e, planteatzen den galdera da nor gelditu den abstentzioan, eta ea bigarren itzuliari begira, ba, absteni, abstentzioan geratu ziren pertsonak mobilizatu egingo diren, ala ez. Kasu honetan, oso importante izango da, zer dagoen jokoan. Alegia, e, gauzak askia argi balima dira bigarren itzuliari begira, horrek eragingo du eskualde horietan agian mobilizazioa ez dela e, Aldiz, ba, e, Frente Nazionalak irabazi dezakeen eh, eskualdeetan adibidez, hor mobilizazioa zertxo baita undiagoa izan daiteke, edota e, diferentzia kandidaturen artean txikiak e, direlarik. Horra zimarratu behar da, atzo haratxean bertan, ba, dibidez, Frantzia mailan, alderri sozialistak errantzuela pakan eta e, e, norpatkale pikardi eskualdeetan bere kandidaturak erretiratu e-, egingo zituela, ikusi beharko da, Eh, eskuinak zer egiten duen, atzo zarkozik errantzuen bere kandidatura guziak mantenduko zituela, eta eh, horrez gain etzela inungo e, zerrenden arteko fusiorik e, izanen, baina ikusi beharko da hauteslek e, zer egiten duten zen. Gauza bat da, ba alderriek zerrenako konsignak emaiten dituzten, beste gauza bat da hautesleak zer egingo duten. Eta ez da, e, ba adibidez ezkerreko alderdi batzuk dei egiten dutelako, ba zentro eskuineko edo eskuineko alderriaren alde bozkatzeko, nahi eta nahi ez, beren hautesleak segituko dituztela, goratu behar da, batez ere, e, ezkerreko hauteslekoari daukionez, 2002an, ba, esfortzu ere egin zuela eta Jacques alde bozkatu zuela ebitatzeko e, ba, marie Le Penek ez zitzan ba, emaitza sobera onak lortu, baina ez da segur kasu honetan ere ba, ezkarreko hautezegoa prest izango denik ba, berriz ere e, ariketa e, bera egiteko. Beraz, hori eh, galdera ikur handi bat da, jakiteko ja eh, lehen itzulian abstentzioan geratu diren hoietariko batzuk, ea mobilizatuko diren eta mobilizatzen badira noren alde bozkatuko duten. Eguzki, urteaga bigarren itzulearen ondotik, ikusiko ditugu galdera guzie horiak eh, nola konpondu diren, mire gurekin izanik goizuntan, bestelio bat Eta astezken goizian ez baida goiz berrin, bigumitekin, eh, sozialisten izenean handi zentu eta eskuin zentuaren izenean Bartelemi Ager jozo bidarten inguruan sortiak amar gutitan. Euskalirratiak.eus webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putz emankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. Zortziak amalau minutaz eh, iraganik eta istantean uh, eh, argi astekariari. Interesatko gira, baina mementoan iritzi bat entzunen dugu aitor errazkin lankidearena. Pariseko atentatuen ostean segurtasun neurriak zorroztu dira. Endaia eta irun arteko zubietan polizien kontrolak hogeita logortu zezarriak dira. Irungo Santiago Zubizarra oinezkoen dago itxita dago. Badire egunak behobiatik endaiara joaiteko berrogeita bost minutu behar dituzula. Irundik donostiara topoz joatea bezain beste. Egoera honek irungo komertzienten eragiten du. Negatu boki noski. Izan ere, azken hiru asteetan salmentak euneko berrogeita amarra getxe dira, eta egoera ez dirudi obera egingo duenik. Irungo hiri ardiko saltokiek ere salmenten beherakada hori e, pairatzen dute. Ipar Euskal Herritik irunera erosketak egitera joaten diren bezeroak gutxitu dira. Honek irungo ekonomian eragina du, izan ere zerbitzu sektorean oinarritua dago. Itxoin beharko dugu, eguberriko kanpainak usten dituen datuak ezagutu arte. Baina, tendentzia mantentzen bada, azken urteetan izandako datu okorrenak izan daitezke. Gogoratu behar da ere, irun Gipuzkoako langabezia tasan diena duen iria dela. Egoera honek tokiko agintarien kezka piztu beharko luke. Plan estrategikoak diseinatzen dutenean bereziki. Zerbitzu sektorea indartu, bai, baina bakarrik sektore horren aldea apostu egitea arriskutsua baita. Irungo ekonomia sustatzeko ikerkuntza eta garapenean aurrekuntu gutxi bideratzen baita. Aitor Erraskin, mile Goizuntan argi astekariari interesa zen astelen guziz bezala, atzo igandez argitaratzen baita argiaren alebegia eta asteuntan gurekin alander argbelaitz kazetaria egunon. Kaixo egunon. Eskualdunon egunkariaren sugera aipatzen duzu asteuntan. Bai, atzo abenduaren zeian izan zen hogeita